Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Navaró Balács vagyok, ez pedig a Mindenki Joga, a Civil Rádió emberjogi műsora, és benne szokás szerint emberi jogi témák a világ minden tájékáról, és Magyarországról is. Szintén szokásos az, hogy az adás, amely jó két órás lesz, egy rövid ismertetéssel kezdődik, amelyben elmondom, hogy mivel szeretnénk foglalkozni a mai adásban, aki követi a Mindenki Joga műsorát, az tudja, hogy az adás élő, ha lehetséges, most is élőben közvetítjük ezt az adást, és ez azt jelenti, hogy bizony a események, a napok, a világ és az ország történései befolyásolhatják a műsor folyamatot, ezért nem biztos az, hogy amit már korábban megígértünk, mondjuk korábbi adásban, hogy ma erről beszámolunk, hogy az biztos, hogy a mai adásban vagy a következő adásban lesz, de ígérem, hogy igyekszünk azért az előzetes ismertetéshez megfelelő tájékoztatást adni. A mai műsorban foglalkozni fogunk többek között a az amerikai legfelsőbb bíróság döntésével, amely nagy horderejű lépést tett abban az irányban, hogy a Guantanamon fogva tartottak jogai a nemzetközi jog alapelvei alapján érvényesüljenek, hiszen kimondták egy többségi határozatban, hogy igenis a Guantanamo-n fogvatartott terrorizmussal vádolt vagy gyanúsított személyeknek joguk van bírósághoz, szövetségi bírósághoz fordulni jogorvoslatért a fogvatartásuk kapcsán. Ezt ugye eddig az amerikai kormány megtagadta a börtönben most már van, akik három-négy vagy öt éve is ott vannak fogva tehát ez egy nagyon fontos döntés, erről beszélni fogunk tehát a műsorban. Ha beszélünk Guantanamo-ról, természetesen beszélnünk kell Irakról valamelyest és Afganisztánról is, ahol a helyzet változatlan. Említettem a múltkori adásban az Amnesty International éves jelentését, most ennek kapcsán beszélünk egy másik emberi jogi szervezet, a Human Rights Watch tehát az emberi jogi figyelő, ha így le tudjuk fordítani magyarul annak a jelentéséről többek között Afganisztán kapcsán, illetve Guantánamo-t is érintően a fogolyszállítások és általában a terrorizmus elleni fellépés kapcsán az emberi jogok megsértéseiről. Röviden, érintőlegesen foglalkozunk egy kicsit a, az adás elején Kínával és Tibettel, akik ugye hallgatták a múltkori adást, azok együtt figyelemmel követhették velünk azt a beszélgetést, amit a Tibetet Segítő Társaság vezetőjével, elnökével folytattunk Tibetről és Kínáról, érintettünk itt többfajta problémát, belértve a közeled olimpiát, és hogy mit lehet tenni egy olyan hatalmas országgal, mint Kína. Tehát erről is néhány mondatot azért szeretnék ma is beszélni, és a magyar vonatkozás események kapcsán pedig az adás második felében körülbelül 11 óra körül egy telefonbeszélgetést fogunk folytatni dr. Szabó Mátéval, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosával. Ennek apropója hát sokfajta dolog lenne az emberi jogokat illetően és az állampolgári jogokat illetően, de most aktualitását adja az a múlt heti döntés, amit ugye azóta megváltoztattak, de mégis nagyon sokakat megdöbbentett, miszerint a BRFK betiltotta a meleg büszkeség felvonulást első körben. Nagyon érdekes és nagyon aggályos érvelést hangoztatva, ezt ugye megváltoztatták, de mindenképpen szeretném megkérdezni az állampolgári jogok biztosát, aki amúgy a gyülekezés jog egy szakértője, nagyon komoly szakértőjének számít Magyarországon, hogy hogyan értelmezi ezeket a történéseket és a gyülekezés joggal kapcsolatos változásokat, változtatásokat és a joggal kapcsolatos esetleges visszásságokat. Tehát valószínűleg ezek félnek az adásba, és még egy dolog, amit már nagyon régóta próbálunk befejezni, ez az az interjú sorozat, amelyet Néko Kassival, a Kambodzsai Béke és Fejlődés Intézetének vezetőjével folytattam, angolul, tehát néha ezt a fordítás miatt meg kell majd állítanunk itt adás közben, és próbálom összefoglalni, hanem is szó szerint, de a lényeget, amiről beszéltünk, ő ugye ezt túlélője a vörös kmerek népírtásának, és beszélgettünk vele emberi jogokról Kambodzsában 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt és a jelenkorban arról, hogy mennyiben lehet megbékélés, megbocsátás, illetve hogyan érvényesülhet igazságszolgáltatás egy ilyen szörnyű népor, népírtás után. Tehát ezekről lesz szó, és mivel említettem Tibetet, ahol sajnos a helyzet változatlan, mielőtt folytatnánk az adást, akkor legyen egy zene Tibetből, illetve a Tibet kapcsán, ez most éppen angolul lesz, mégpedig arról szól, hogy bocsássatok meg nekünk. Screaming, Father, forgive us, fame. Get caught slipping and get pulled astray. Down with the losers, the kings of hate. Let me demonstrate. Crab buckets, we call them takeaways. And what more can I say? I'm surrounded by evil every day, Lord. That's why I keep that sword, just in case someone gets bored and wants to try me like a toy. I can rearrange them with a joyful noise, screaming, Father, forgive us. Father, forgive us, cause we don't know what we're doing. Screaming, Father, forgive us, cause we don't know what we're doing. Screaming, Father, forgive us, cause we don't know what we're doing. You are how you see yourself. So I ball till I fall. After all, it's all the story. So I'm trying to set this one off in glory. And one day they'll recite my story about the boy in his flame. Spinning on the track and he changed the game. Spoke people real simple and plain. If you don't have compassion, then you're not humane. And that's quite insane. That's because they take life in vain. That's the way of the world. That's the reason for the clips and bloods and pigs and thieves. Like warring nations that leads us into devastation. Message to the people, wake up your life. On my knees, pray you forgive me for my plight. Screaming, Father, forgive us, cause we don't know what we do. We do screaming. Father, forgive us, cause we don't know what we do. tehát a Mindenki Joga, a Civil Rádió Emberi Jogi műsora. Telefonszámaink, amelyen véleményüket, észrevételüket, vagy éppen saját történéseikkel kapcsolatos felvetéseket elmondhatják, ez a 489 es telefonszám, tehát 489 és SMS-t is lehet küldeni a 0632 980 számon, tehát 0630 228 98 0 0. És ugye a zenés Tibettel foglalkozott, és ahogy említettem az előző adásunkban eléggé részletesen elmondtuk azt, hogy mi történik Tibetben, és mi történik Kínában. Néhány, gyakorlatilag most már néhány héten, hónapon belül, kicsit több mint két hónapról beszélhetünk, megrendezik ugye Pekingben az olimpiát, és ennek kapcsán nagyon sok emberjogi szervezet próbált nyomást gyakorolni a kínai kormányra, hogy mindazokat az ígéreteket, amelyeket tettek még akkor, amikor pályáztak, miszerint az olimpia egyben az emberi jogi emberek, emberi jogokat illetően is egy pozitív változást hozhat, vagy hoz Kínában, hogy ezeket az ígéreteket teljesítsék. Sajnos, ami Tibetben történt, ugye a március 10-i tüntetéssorozat, majd zavargások után, valamint ami többek között emberi jogi aktivistákkal, emberi jogi aktivistákat védő ügyvédekkel történik Kínában, azok sajnos nem arról tanúskodnak, hogy a kínai kormány ezeket az ígéreteket valóra váltaná, vagy valaha is komolyan vette volna. Ebben a tekintetben tehát azt kell mondani sajnos, hogy emberi jogi szempontból a helyzet rosszabbodott. Több tucat embert ítéltek el azok közül a tibeti szerzetesek közül, akik március 10-én és az azt követő napokban Tibet különböző pontjain, Lászától más városokig az utcára vonultak és tiltakoztak a kínai jelenlét, a kínai elnyomás ellen. Ugye a egykori felkelés 49. évfordulója volt, Azóta a helyzet abban a tekintetben úgymond konszolidálódott, hogy a katonasság és a rendőrség beavatkozásával ezeket a tüntetéseket, zavargásokat teljesen elfolytották a kínai hatóságok, egyes vélemények szerint. Itt nehéz pontos adatokat kapni, de emberjogi szervezetek helyszíről kapott információi szerint legalább 200-an halhattak meg az összecsapásokban, ami ugye március 10-e után körülbelül egy másfél hónapig tartott, tartottak, különféle intenzitással Sichuan tartomány egyes részeire is átterjedve. A kínai hivatalos jelentések ellenben kevesebb, mint 20 halottról számolnak be, és ezeknek a fele a hivatalos információk szerint kínai állampolgárok, akiket tibetiek támadtak meg, öltek meg a szavargások során. Ez tehát a helyzet, ami Kínában van, de nem csak Tibet kapcsán, hanem más tekintetben is mondom aggasztók a jelek, és mindazokat, akik bármilyen módon a hivatalos állásponttal ellentétes véleményt fogalmaznak meg, sajnos atrocitások érik a hatóságok részéről, továbbra is él az a gyakorlat, ami szerint mindenfajta bírósági tárgyalás nélkül úgynevezett átnevelő táborokba visznek embereket, hát gyakorlatilag ezek is börtönnek felelnek meg, de itt nagyon fontos, lényeges eleme ez a kínai igazságszolgáltatásnak, vagy igazság nem szolgáltatásnak, hogy mindenfajta bírói ítélet nélkül vihetnek ilyen helyekre ö, olyanokat, akiket megállapítják róluk a hatóságok, hogy mondjuk kormányellenes propagandát fejtenek ki, és akár négy évig is ezekben a táborokban tarthatják. Folytatjuk tehát Kínával, de megint legyen akkor egy zene, szintén Tibettel kapcsolatos, egy modern zene, olyan tibetiek készítik ezt a számot, ezeket a számokat, akik sajnos több mint 10-15 éve nem térhettek vissza hazájukba. thank you Tibeti zene, és továbbra is Kínáról, Tibetről, az emberi jogokról van szó, a Mindenki jogában, a Civil Rádió emberjogi műsorában. Még egyszer megismétlem azért a telefonszámokat, 489 0999, tehát 489 0999 es telefonszám, és SMS üzeneteiket is várjuk a 0630 228 98 00 telefonszámon. A kínai-tibeti helyzetet jól jellemzi a tüntetők letartóztatása és bíróság elé állítása mellett hogy a kínai hatóságok hogyan kezelik azokat a ügyvédeket, hogyan bánnak azokkal az ügyvédekkel, akik megpróbálnak védelmet nyújtani, jogi védelmet nyújtani azoknak, akiket bíróság elé állítanak gyorsított eljárásban. Két nagyon híres kínai ügyvédet, akik vállalták azt, hogy tibetiek jogi képviseletét ellátják, gyakorlatilag az fenyeget, hogy elveszítik ügyvédi praktizálási jogukat, mégpedig ez annak a kampánynak a része, amelynek keretében a kínai hatóságok megpróbálják megfenyegetni, elhallgattatni, eltávolítani mindazokat az ügyvédeket, akik merik és vállalják azt, hogy a tibetiek jogi képviseletét ellátják. Ez történt, ez történik most. Két kínai ügyvéddel, emberi jogokkal foglalkozó, emberi jogi sérelmekkel foglalkozó ügyvéddel, Teng Piaoval és Chiang Tianyonggal, tehát Teng Piao és Chiang Tianyong az az a két ügyvéd, akiknek a ügyvédi ö, gyakorlatilag praxis jogát próbálják meg, megvonni a hatóságok. Ehhez tudni kell, hogy Kínában van egyfajta ilyen évente ismétlődő procedúra, ami egyben része annak, hogy az ügyvédeket kontroll alatt tartsák, és most ez a ö, igazságügyi minisztériumnak, a kínai igazságügyi minisztériumnak egyik osztálya jelezte, hogy ezt a, ebben a két esetben ezeknek a ö, praxis jogoknak a meghosszabbítása ö, nem fog megtörténni, mégpedig azért a hivatalos indoklás szerint, mert úgynevezett érzékeny, politikailag érzékeny ügyekbe avatkoztak, ezek úgy avatkoztak, már ez is érdekes a megfogalmazás, hiszen az ügyvédeknek az a dolga, hogy ha hozzájuk fordulnak, és ők úgy gondolják, hogy elvállalják a jogi képviseletet, akkor ezt tegyék, ezért fizetik őket ez a szakmájuk, de nyilvánvalóan, hogy a kínai kormány megpróbálja, hogy gyakorlatilag a megfelelő jogi képviselet hiányában ezek a tárgyalások az ismert eredményekkel záruljanak, hiszen tudjuk azt, hogy több aktivistát akik részt vettek, egy részük tényleg csak békés felvonulásban, őket is több tíz éves börtönbüntetésre ítélték. Az Human Rights Watch-nak a, a, az egyik igazgatója, mégpedig az ázsiai ügyekkel foglalkozó igazgatója, Sophie Richardson, Richardson szerint a kínai kormány megpróbálja megfélemlíteni a jogi szakma, az ügyvédi szakma képviselőit avval is, hogy ezt a két ügyvédet, ennek a két ügyvédnek a praxis jogát nem akarja meghosszabbítani, és amúgy több olyan levelet is küldtek ügyvédi közösségeknek, ügyvédi cégekkel, cégeknek, hogy ha részt vállalnak ezekben a, úgymond, ahogy említettem, érzékeny ügyeknek a képviseletében, akkor az fenyegeti őket, hogy ezt, ezeket a engedélyeket nem kapják meg, tehát gyakorlatilag nem is palástolja a kínai vezetés, hogy mindent megtesz azért, hogy akár ilyen eszközökkel is megakadályozza az, hogy megfelelő jogi védelmet kapjanak ezek az emberek. Sajnos ez meglehetősen elkeserítő, de hát ez történik most Kínában, ezért fontos az, hogy a kínai olimpia kapcsán se felejtsük el azt, hogy mi történik és Kínában ebben az országban, és kezdeni fogunk most egy sorozatot abban a tekintetben, hogy megpróbáljuk bemutatni azokat az emberi jogi aktivistákat, lelkismereti foglyokat, akiket különféle tevékenység miatt, amelyeknek semmi köze nincs, a kormány által emlegetett, a kínai kormány által emlegetett felforgató tevékenységhez, mindössze emberi jogok melletti kiállásról van szó, különféle emberi jogokat illetően, hogy milyen ö, elnyomás érte, illetve mi lett az eredmény annak, hogy felléptek bármilyen módon ezen jogok érdekében. Tíz szemét fogunk meg bemutatni a mai adásban. Hármat röviden. Az egyik Cheng Kuang Cheng. Róla azt, azt kell tudni, hogy ő is egy ügyvéd, mégpedig ö, ö, vak ügyvéd, aki 2005. június óta több keresetet indított, Lényi város, ez Santong tartományban lévő Lényi város hivatalos előjárói ellen, mégpedig azért, hogy az ellen lépett föl, hogy megpróbálják különféle administratív eszközökkel emberek ezreit ö, abortuszra kényszeríteni, kényszer sterilizációról van szó, éjszakai rendőrségi raziákról, ütlegelésekről, hogy így vegyék rá az embereket arra, hogy vessék alá magukat ennek a szörnyű beavatkozásnak, akaratuk ellenére. A válasz erre ugye júniusban, 2005 júniusában indított ezt a keresetét, több keresetet nyújtott be a bíróságra. 2005 augusztusában a helyi hatóságok bebörtönözték Csent és a családját is, és mindenfajta kommunikáció lehetőségétől megfosztották. Több mint hét hónapon keresztül tartották fogva Chen Chenget. 2006. március 11-én azt mondták ez a Yunnan tartomány rendőri vezetői, hogy Chenről nem tudnak, Chen egyszerűen csak eltűnt, miközben ugye a hatóságok őrizetében volt. Egészen 2006. június 11-ig a kínai hatóságok hivatalosan nem ismerték el, hogy, hogy egy yunani börtönben tartották fogva Chen Chenget, és ezen a nem sokkal később, június 21-én 2006-ban, tehát kb. két évvel ezelőtt a Yunan tartományi beli ügyészség hivatalosan is vádat emelt és letartóztatta Csent, avval vádolták, hogy, hogy közvagyonban okozott kárt, és avval, hogy egy többek között, hogy egy tömeget, gyakorlatilag egy tömegdemonstrációt szervezett, amivel a közlekedést akadályozta. Amikor ezt mondom, akkor egy kicsit Magyarországra is gondolok, hogy lám-lám-lám, a kínai rendőrség is hasonló dolgokat fogalmaz meg, ugye nálunk ez korábban közlekedés aránytalan sérelmének nevezték, Igaz, hogy ez nálunk legfeljebb arra volt jó, hogy mondjuk egy tüntetés betiltsanak, vagy feloszlassanak, de lám Kínában ezért akár börtön is járhat. Tehát ez történt Chen Kuang Chenggel. Többször is megakadályozták amúgy a helyi hatóságok, hogy Csennek a ügyvédei tanukat hallgassanak, meg bizonyítékokat próbáljanak beszerezni és augusztus 24-én 2006-ban, tehát június 21-én emeltek vádot, és két hónapon belül már meg is született az ítélet, mégpedig az, hogy bűnös, és négy év és három hónap börtönre ítélték, a fellebezését pedig az utolsó fellebezési kísérletét is, kísérleti, kísérletét elutasították 2007. januárjában a Linyi ö, felső bíróságon, tehát ez történt Chen Kuang Chengel, aki mondom azért lépett fel, hogy embereket ne kényszerítsenek, kényszeríthessenek akaratuk ellenére abortuszra, kényszer sterilizációra. A bűne, hogy egy tüntetés szervezett és úgymond a közlekedést akadályozta, Kínában ezért, tehát megemlítem újból, négy év és három hónap börtön jár. Egy kis zene, és utána fog, folytatjuk egy másik emberjogi aktivistával, szintén Kínából. Kangyan Chun, a szerető álmai, erről szólt a dal Kínából, de hát az álmoknál egy sokkal kellemetlenebb valóságról szólnak ezek a hírek. Mutassunk be akkor egy másik emberjogi aktivistát, Yang Chunlint, vele mi történt, aki a földdel foglalkozók jogait próbálta védelmezni, és aki az olimpiával is kapcsolatba került mégpedig ő Heoling Chiang tartományból van, őt júliusában, 2007 júliusában tartóztatták le. Az ő bűne az volt, hogy petíciót, írott, iratot próbált aláíratni több emberrel, amely tiltakozott a hatóságok törvénysértő földfoglalásai ellen, és eszéket is írt, amelyben leleplezte ezeket a vissza, visszaéléseket, több mint tízezer aláírás sikerült összegyűltenie Yang Chunlinnak a petíciójához, amelynek az volt a címe, és talán itt ez jelzi azt, hogy mi a kapcsolat az emberi jogok és a kínai, Kínában tervezett olimpia között. Azt írta a petíciójában, hogy mi emberi jogokat akarunk, nem az olimpiát. Tehát még egyszer azt elmondom, Yang Chunlin aktivista tízezer aláírást gyűjtött össze, tiltakozva a hatóságok önkényes földfoglalásai, törvénysértő földfoglalásai ellen, és azt írta, az volt a legnagyobb bűne, mint később kiderült, hogy emberi jogokat akarunk Kínában, és nem olimpiát. Ezek után az államhatalom elleni szervezkedéssel vádolták meg. Február 19-én volt a tárgyalása 2007-ben mindössze egy napig tartott, tartott a, hát a törvényes és a igazság szolgáltatás pártatlanságát semmibe vévő procedúra még a legminimálisabb kínai ö, körülményeknek, kínai feltételeknek sem felelt meg. Tele volt megsértésével a alapvető eljárásjogok, eljárásjogi procedúrának, ügyvédeit nem hagyták szintén, hogy akár kapcsolatba is lépjenek vele, és többek között kínzásnak és embertelen bánásmódnak vetették alá Yang Chunlint, amely ö, később ezeket a kínzással és embertelen bánásmóddal kapcsolatos állításait Yang Chunlinnak és a őt képviselőknek ezt a bíróság nem vette figyelembe, ki se vizsgálta. Azt se vizsgálta, hogy a rendőrség megtagadta, hogy heteken keresztül az őrizetbe tartott Yang Chunlinhoz az ügyvédek eljuthassanak. Arra hivatkoztak amúgy, hogy államtitkokat, államtitkokkal kapcsolatos az ő ügye, és ezért nem kaphatja meg a megfelelő jogi védelmet. Az ellene való fellépés mellett családját fenyegették, rokonait fenyegették, sőt, megfenyegették a korábban említett módon az őt képviselő jogi képviseletét ellátó ügyvédeket. Mindez természetesen a nemzetközi jog, de akár még a kínai jog megsértését is jelentette, de hát ennek Kínában nincs túl nagy jelentősége. 2008. március 24-én, tehát néhány hónappal ezelőtt megszületett az ítélet, tehát azért a petícióért, amely többek között azt, azt a címet viselte, hogy emberi jogokat akarunk, és nem az olimpiát, és tízezer aláírás támogatta ezt a petíciót, amelyben mondom a hatóságok törvénysértő földfoglalása jelentiltakozott Yang Chunlin Kínában, Heilongjiang tartományban, ezért őt a kínai bíróság 5 év börtönre ítélte, mégpedig azért, hogy államellenes szervezkedésben vett részt. Evel kapcsolatos az, hogy ugye amikor találkozott még februárban a kínai külügyminiszter Yang Hienchi brit kollégájával, külügyminiszter helyettessel, David Milibankkel, akkor kijelentette, hogy a kínai emberek teljes mértékben élvezik a szólásszabadságot, senkit nem tartóztatnak le Kínában, azért, mert ugye azt mondja mondjuk, hogy az emberi jogok fontosabbak, mint az olimpia, ugye hát ez, ez kifejezetten ugye a, a britek Yang Chunlin esetét említették meg, tehát mondom, a kínai külügyminiszter erre azt mondta, hogy ez lehetetlen, Kínában ilyen nincs, Kínában bárki azt mond, amit akar, lehetetlen, hogy valakit azért ma azt mondja, az emberi jogok fontosabbak, mint az olimpia letartóztassanak. Hát mindenki eldönti, hogy kinek higgyen. Yang Chunlin tehát öt év börtön kapott mindazért, ami a kínai külügyminiszter szerint Kínában nem létezik. Megint egy kis kínai zene, és akkor Kína után egy kicsit Más területtel foglalkozunk Burmával, de hát akkor folytassuk a Mindenki jogát, a Civil Rádió emberjogi műsorát egy kínai zenével, Kuan Pian, az azt jelenti, hogy a, a folyó partján, a patak partján. Kína után folytatjuk, folytassuk Burmával, a Mindenki Jogát a Civil Rádió emberjogi műsorát. Burmában még mindig akadályozzák a hatóságok, hogy a nemzetközi segélyszervezetek eljutassák segélyszállítmányaikat és a milliók által annyira szükségesnek tartott segítséget. Becslések szerint legalább két és fél három millió az a burmai, különféle nemzethez, néphez tartozó burmai polgár, akit akit érinthetne, érinteni kellene ezeknek a segélyeknek, hiszen sokan éheznek a pusztító Nargis ciklon természeti csapás következtében, ehhez képest legjobb becslések szerint is legfeljebb a fele másfél millióhoz juthatott el valamilyen segély, tehát több mint egy millió ember még mindig segélyek nélkül él, azok után, hogy hét, hét, tehát hetes hét telt el a ciklon lecsapása óta, a természeti csapás óta. Ugyan a burmai hatóságok meg, megígérték az ENSZ főtitkárának, Ban Ki-munnak, hogy mindent megtesznek azért, hogy a segélyszervezetek a lehető leggyorsabban azok képviseli, megkapják a szükséges engedélyeket. Ehhez képest még mindig arról lehet hallani, hogy nagyon lassan akadályokkal teli ez a folyamat. Mindössze 200-300 ember van, nemzetközi segélyszervezetektől, akik engedélyt kaptak arra, hogy Burmában ezeket a segélyeket elosszák, és ezeknek a továbbjuttatásában segítsenek. Helyszíni beszámolók szerint több helyen a burmai katonák ezeknek a szállítmányoknak az egy részét egyszerűen elveszik, tehát egyfajta intézményesített korrupció van azért, hogy valamilyen módon mégiscsak eljuthassanak ezek a segélyek azokhoz, akikhez szánták azokhoz az emberekhez, akik éheznek, betegségekben szenvednek a ciklon és az azt követő áradás pusztításai miatt. Több mint egy millió ember veszítette el otthonát, tehát az emberjogi helyzet mellett tényleg katasztrofális körülmények vannak, ehhez képest felháborító, hogy a véres leszámolásokért a demokrácia semmibe, semmibe vételét felelős katonai vezetés, katonai hunta még a emberjogi segítséget is próbálja megakadályozni saját népét, ennek egy részét kergeti ebben gyakorlatilag éhhalába, vagy hagyja meghalni, mivel nem érkezik meg időben az a segítség. Most pedig hallgassunk meg, ennyi, ennyi volt a legfrissebb hír a segélye kapcsán, és hallgassuk meg azt a beszélgetést, illetve hát azt a még nem is beszélgetés, hanem inkább jelentés, amit a Human Rights Watch burmai szakértője készített, tehát összefoglal egy kicsit, hogy milyen a burmai emberjogi helyzet. Ez angolul lesz ez a, ez a beszélgetés, igazából beszéd, hiszen ez nincs párbeszéd, és én majd megpróbálom a legfontosabb, leglényegesebb mozzanatait magyarra is lefordítani. Human rights in, in Burma certainly deteriorated in, in 2007. In August and September we saw some of the biggest street protests in Burma in the past 20 years. The first wave was political activists, including the 88 generation students, led by Minko Nang and, and many other former political prisoners. And then in, in September, we saw monks take to the streets. Really quite dramatic scenes when large numbers of monks took to the streets in Rangoon and, and other parts of Burma, in, where monks started marching to key sites of protest like the Shwedagon Pagoda and the Sule Pagoda. They didn't ask the people to join them. What they were doing was saying, we, we will create the space uh, to get the government's attention and to get the international community's attention. And tehát elmondja itt a, a Human Rights Watch szakértője, hogy 2007-ben rendkívül romlott az emberjogi helyzet, még a szokásos évekkel összehasonlítva is, hiszen Burma eleve már nem jól szerepel ebben a tekintetben, de augusztus-szeptemberben olyan tüntetés sorozatok rázták meg Burmát, ami gyakorlatilag korábban nagyon régen nem volt példa. Augusztusban politikai aktivisták, a régi úgymond edzett a politikai szembenállásban már sok mindent átélt aktivisták szervezték a megmozdulást, és szeptemberben, ami változást hozott, amit az egész világ gyakorlatilag láthatott, az, hogy buddhista szerzetesek vonultak tömegesen ezerével az utcára, nem kérték a, az embereket, hogy csatlakozzanak hozzájuk, hanem azt mondták, hogy ők mint egy utat nyitnak azért, hogy változások következzenek be az országba. And one of the most dramatic things that they did was march down University Avenue to see Daw San Suu Kyi, who's been under tight house arrest since since the massacre at Depi in in May of 2003. And that was quite a dramatic thing to have over a thousand monks and, and other lay people march down, and for the authorities to actually permit Aung San Suu Kyi to come to her gate and, and bless the monks, and for the monks to bless her. A legdrámai pillanata, mondja a szakértő, az volt, amikor több ezer buddhista szerzetes az egyetemi főúton elindult Aung San Suu Kyi, az ellenzék gyakorlatilag most már évtizedek óta háziőrizetben tartott vezetőjének a házához, akit a béke szimbólumának is tartanak, ugye Nobel-békedíjas politikusról van szó, és, és gyakorlatilag, hogy a katonák sem mertek beavatkozni, és gyakorlatilag a protestáló szerzetesek odavonulhattak Aung San Suu Kyi-hoz, Aung San Suu Kyi beszélhetett velük, és kölcsönösen megállt, megáldották egymást, és biztosították egymást arról, hogy mindent megtesznek a burmai nép szabadsága érdekében. And then we saw larger numbers of people coming out to join the monks and the nuns as, as they marched through central Rangoon. This was one of the, the starkest challenges to military rule that we've seen. in, in the past 20 years, unfortunately, quite predictably. The authorities reacted with large numbers of soldiers and Lontain, the, the riot police, coming in and doing baton charges against um, large crowds of people and monks, and in, in many cases, actually shooting into the crowd and, and killing scores of people. Ami történt azután a gyakorlatilag az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb kihívását jelentette a burmai katonai hunta számára, hiszen emberek kezdtek százával, ezrével csatlakozni a szeptemberben az utcára vonuló buddhista szerzetesekhez. Sajnos az is várható volt, hogy milyen eszközökhez folyamodik a katonai hunta, hiszen katonák és rendőrök estek nekik, ezeknek a tüntetőknek, akiket gumibotokkal vertek meg, volt olyanok azok, akiket ellenben golyók fogadtak, tehát volt, amikor bele is lőttek a tömegbe, tehát a brutális fellépés sajnos ezúttal sem maradt el. Human rights violations are widespread throughout Burma. Arrests still continue in the cities. Political activists uh, are still being rounded up and incarcerated. Monks are still being uh, derobed, uh, defrocked, and and sent back home. And there is still denial of basic freedoms and, and no freedom of the press and, and freedom of movement. And then when you look out in, into the countryside, uh, the average people are, um, are suffering not just um, through lack of development and military mismanagement of the economy, they're also suffering through this kind of arbitrary rule of, of local officials and military officials, where forced labour is still widespread, uh, land seizures uh, are common for, for military businesses, the the underlying basis of, of, the protests that we saw in August and September have not gone away and they haven't been addressed. There has been no real change in, in the deteriorating socio-economic conditions. The State Peace and Development Council has not addressed any of these, these underlying grievances. Amit láthattunk és ami követte, az mondom várható volt, kiszámítható volt, az emberi jogok gyakorlatilag Burmában egyáltalán nem érvényesülnek, se gyülekezés, se szólás szabadságáról nem beszélhetünk. Mindennaposak a letartóztatások, a megtorlások, továbbra is aktivistákat, szerzeteseket tartanak börtönben csak azért, mert véleményt nyilvánítottak. Mindezek mellett az úgymond általános emberi jogi sérelmek mellett a falvakban élő lakosság nagy részének a helyzete sem rózsás, minden ehhez társul az előbb említett emberjogi sérelmekhez az, hogy erőszakosan kényszerítenek például rengeteg embert dolgozni, ez a kényszer munkatáborok sora létre, jött létre, és helyi politikusok, helyi katonai vezetők nagyon sokszor ugyanezt a, a kényszer munkát ennek a eszközét alkalmazzák arra, hogy különféle katonai objektumokat vagy katonassággal kapcsolatos üzleti tevékenységet folytassanak. Emellett szintén mindennapos, akár csak amit Kínában említettük, hogy említettünk, hogy erőszakos földfoglalások történnek. And there hasn't been any progress in political reforms either. The, um, the constitutional process finished in September, and they're now writing a new constitution, the State Peace and Development Council. So 2008, I think, will be quite a volatile year because people will continue to protest. They'll continue to, to harbour these grievances against against the military and not see the military as legitimate, while also being excluded from the political reform process in the country. Hogy itt már ez már egy kicsit 2008-ra utalt, hiszen mondom, ez a Human Rights Watch-nak a 2007-re vonatkozó jelentése volt, elmondta itt a szakértő, hogy készül ez az új, úgynevezett új alkotmány, amit tudjuk, hogy gyakorlatilag a hivatalos vélemények szerint a lakosság 9, több mint 90 százaléka jóvá hagyott, de hát amelyiknek a körülményeiről is tudunk, hogy embereket kényszerítettek arra, hogy szavazzák meg az alkotmányt, hogy a természeti csapás közepette, és csak nagyon nehezen, és csak bizonyos környékeken függesztették fel a, éppen azokban a napokban tartó szavazási procedúrát, ahol a legelemibb feltételesen voltak meg egy demokratikus szavazásnak. Ennyi volt tehát Burmából, búcsúzunk egy zenével Burmától, és akkor folytatjuk az adást, a Mindenki Jogát, a Civil Rádió emberjogi műsorát. Thank you. နဲ့မချင်ခင်ကြကန်ကြဆိုပြီးပုံချဖို့အသင့်ယုံသက်ကြတဲ့ငါတို့ရဲ့အချင်းပြုပြင်သင်တဲ့စိတ်ဓာတ်များအချိန်ခါလင့်ရင်သိခတ်တော့မစင်စားခြင်းတော့ဆက်မျောလိုက်မနှို့ကြတော့တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ရိုက်ငါတို့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကအခုချိန်မှာတော့ပေါက်ကြရဆရာကြီးပေါင်းက1600တကယ်တမ်းကြတော့ခက်ရောင်ရောင်တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့မျှော်လင့်ချက်သူတို့ကောင်းကဘာမှမထွက်နောက်တက်လာမဲ့ malmazione warisi, šauni uletanimi. Amorezi genera da cilime, Maria, sija sede bana. Salue se ben gauni de sana jube, amare se daga poke ni ani kwa dori. Deke ni ari ja ko bacha. Amadi nu la yin ya au do ayu be ko bacha jimu. Amadi chale tu dong ni lok kan ya be ko bacha jimu. Amaba ma je chabu lok chi ne. Da jo ni lok chi ne. Da ma jo be. Ni dai ni င်းနဲ့မမေးခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့အတိတ်ရုံထွက်လို့မရနိုင်တဲ့ရိတ်ပဲတဲ့တန်တရားတွေနဲ့နင်မွန်စေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက် Ez a Mindenki Joga, a Civil Rádió emberjogi műsora. Megismétlem a telefonszámunkat, hogyha valakinek ezekben a délelőtt órákban van kedve még telefonon emberjogokkal kapcsolatban beszélgetni, nyilvánítani 489 es a telefonszám, SMS számunk pedig 0632 és említettem a Guantanamo-val kapcsolatos legfelsőbb bírósági döntést, és Irak mellett ugye itt szóba kerül Afganisztán esete is, hiszen a legtöbb Guantanamo-i fogoly éppen Afganisztánból ö, érkezett, Afganisztánból vitték őket a kubai támaszpontra. Több olyan jelentés is elkészült közben, volt egy nevet McLaren jelentés, amely azt taglalta, hogy a guantanamo Guantanamo-n őrizetbe vettek, többsége és ott fogva tartott többsége eh, nem csak, hogy vádemelés nélkül van, 90%-uk most már évek óta ebben a táborban, bár több, mint a, a fogvatartottak eredetileg több 105-600 fős táborában most már csak 230-250 személyt őriznek, személyt őriznek Guantanamon, de hogy nagyon sokuk volt olyan, akit gyakorlatilag mindenfajta bizonyíték nélkül még ilyen ö, első szemre is vitatható bizonyíték nélkül vittek, szállítottak Guantanamo-ba, kiderült, hogy nagyon sokat egyszerűen eladtak rivális bandák, rivális hadurak leszámolásai végül avval értek véget, hogy az Egyesült Államok által felajánlott több ezer dolláros vérdi fejében egyszerűen al vezetőknek, vagy talibán harcosoknak, parancsnokoknak neveztek meg bizonyos embereket, akiket politikai, katonai vagy éppen üzleti érdekek miatt el akarták távolítani, és mint kiderült, amerikai biztonsági tisztek is ebben kapcsolatban vizsgálatot folytattak, és ők maguk javasolták, hogy nagyon sok embert nem kellene őrizetben tartani, ennek ellenére Guantanamon kötöttek ki. Most evel kapcsolatban hallgassuk meg azt, hogy mi a helyzet Afganisztánban, szintén a Human Rights Watch-nak a jelentéséből ítézünk, ugye ez 2000 2007-es évre vonatkozik, apropója természetesen akár az is lehetne, hogy volt ugye most Afganisztán kapcsán egy Magyarországot is érintő tragikus hír, hogy egy magyar katona egy tűzszerész életét vesztette, ez talán azt is jelezte nagyon sokak számára, hogy a háború és a küzdelem 2002 óta most már gyakorlatilag hat éve folyik, megállás nélkül, tehát a helyzet úgymond Afganisztánban változatlan, de most megpróbálunk Afganisztánnal foglalkozni, bár szeretnénk közben az állampolgári jogok biztosával készített telefonbeszélgetésbe is bekapcsolódni, ha majd tudunk idővel. Most nagyon röviden akkor elindítanánk egy bejátszást, és utána pedig a terveknek megfelelően 11 óra után valamilyen próbáljuk elérni dr. Szabó Mátét, a meleg felvonulás betiltása, majd engedélyezése kapcsán kérdeznénk őt. Akkor megkérem itt a kollégát, hogy akkor a, a Afganisztánnal kapcsolatos bejátszást adjuk le, és ez szintén angolul megy, tehát megpróbálom a legfontosabb gondolatokat magyarul összefoglalni. Life for the average Afghan remains short and brutal. The average lifespan for men and women hovers at around 45 years. Last year, Afghanistan produced some 95% of the world's total supply of heroin. The narcotics industry has penetrated ever more deeply into areas of the Afghan economy and political system, weakening the rule of law and perverting the political process. Nevertheless, there were a few bright spots where international assistance allowed Afghans to improve their living conditions for instance, by allowing hundreds of thousands of children to return to school if they were not hampered by insecurity. 2007 was a bloodier year than any since US led forces ousted the Taliban in 2001. Casualty rates were at least 25% higher than the previous year. Civilians were increasingly caught in fighting between anti government forces and government forces and their international supporters anti government forces, in many cases led by the Taliban, routinely violated the laws of war, knowingly drawing return fire from NATO and our U.S. forces. As a result, NATO and US led coalition forces killed more than 300 civilians, but it's entirely possible that the number is much higher given the difficulty that Western forces have in distinguishing combatants from civilians and the extensive reliance on air power by Western forces anti government groups carried out a record number of bombings and suicide bombings and attacks on civilian targets, which destabilized large parts of the north and west of the country. In the areas that the Taliban did control, they increasingly relied on public executions to terrorize and rule the population. They carried out at least 28 cases of beheading Several were filmed and broadcast on the internet. The Taliban also targeted humanitarian aid workers, journalists, doctors, religious leaders, and government employees. The Afghan government continued to lose public legitimacy because of widespread perception of corruption, the failure to improve living standards in a meaningful way for many Afghans, and the lack of progress in establishing the rule of law, even in the areas firmly under the government's control. President Hamid Karzai's government did very little to implement the Action Plan for Peace, Reconciliation, and Justice, a five year plan for implementing transitional justice in Afghanistan. Afghan women and girls continue to be among the worst off in the world by most indicators. Some of the highest maternal mortality, which is 1,600 deaths per 100,000 births and some of the lowest literacy recorded on the planet, which is 12.6%. In large part, the Taliban continue to target women and children and their presence in the public space. As part of their campaign of terrorizing the civilian population, the Taliban have targeted schools and, in particular, girls' schools. As a result, have shut down about 40% of the schools in the country's south the increase in fighting, especially in the South, has displaced thousands of Afghans again and has discouraged hundreds of thousands from returning home. Despite a very strong UN mandate, Afghanistan's chief international supporters, who are the United States, uh, Japan, the European Union, continue to dither over their role and responsibilities in Afghanistan there is very poor coordination between the military, political, and economic resources that are made available to the country, and there is no coherent mechanism for assisting civilians injured or displaced by NATO forces. The 40,000 NATO and US led forces in the country are a small fraction of those forces that were deployed in other post conflict areas like the Balkans and Timor. Very problematically, the U.S. military continues to operate in Afghanistan without an adequate legal framework, such as a status of forces agreement. Néhány mondatban akkor összefoglalni azt, egy kicsit hosszabbra sikerült ez az angol nyelvű beszélgetés, illetve hát beszámoló az a Human Rights Watch szakértői Afganisztán, hely, Afganisztán helyzetét elemezte. Nagyon röviden összefoglalva elmondta, hogy a helyzet eléggé kiábrándító, több évvel, most már majdnem hat évvel a nemzetközi erők jelenléte után is továbbra is meghatározóak az összecsapások, emberjogi sérelmek minden oldalon, mindennaposak. Az afgánok várható életkora mindössze 45 év, és a helyzetet az is színezi még, hogy így mondjuk, hogy 95%-ában a világ heroinjának heroin termelésének 95% Afganisztánból származik, és ez a kábítószer kereskedem, a kábítószer kereskedemmel való üzletelés sajnos az az egész társadalmat és a különféle kormányzati struktúrákat is teljesen áthatja. Az összecsapásokról, a civilek elleni támadásokról, legyen szó talibánokról, vagy éppen nemzetközi erőknek úgymond vétlen bombázásairól, sajnos megint rengetegen esnek áldozatául. Tehát ez volt a rövid kép, talán egy kicsit bővebben a következő adásban tudunk foglalkozni Afganisztánnal, de mivel itt van a telefonban, ahogy ígértem, dr. Szabó Máté, az Országgyűlés emberjogi, állampolgárjogok országgyűlési biztos, hogy ez a pontos megnevezés. Jó napot kívánok! kívánok. És hát ami az aktualitását adja, és azért szeretnénk önnel néhány dolgot megbeszélni, ugye ez a Meleg Fesztivál, mm amelynek ugye hát nagyon érdekes történése voltak a múlt héten, hiszen először ez betiltotta a Budapesti Rendőrfőkapitányság. Hát, nem tudja, csak nem veszi tudomásul a, a bejegyzési kérelmet. Hát illetve a, a hírek szerint az volt, hogy betiltott, hogy azért akkor ezt is hát, tisztázni hát, kellene. Tudott, sosem rendőrség betiltanunk semmit, mert nincs tiltó hatás, csak azért akadékoskodok, hogy ne értessük félre a szituációt. Tehát Magyarországon 89. januárja óta rendőrség mérlegelés után bejegyzi tudomású ezt a rendezvényt, vagy nem jegyzi be, és nem veszi tudomást, hát Ezt mondhatjuk, hogy akkor megtiltotta, de nem, mert a bejegyzés ellen lehet menni a bírósághoz, ugyebár. Tehát itt nincs megtiltás, meg nem, közigazgatási, nem olyan közigazgatási határozat. Hát egy, az indoklással van a probléma, Hát nekem is elég sok. Sok mindenkinek, tehát ugye, meg hát azzal, hogy 13-szorra rendezik meg nagyjából hasonló helyen, hát így, így most amire ugye, elég erős hivatkozás, az a járó közlekedési nehézségek, hát ilyenek kétségtelen vannak a fővárosban, ezt tudjuk, de hát azért ez nem elegendő ok itt, és hát egy igen széleskörű felháborodás volt megfigyelhető, aminek hatására vissza is vonult ebből a szerintem nagyon furcsa zsákutcában magát hozta megint a rendőrség, nem tudom miért egyébként, mert annyira kélezett ez a gyülekezési jogi szituáció, hogy én ezt nem is értem, hogy, hogy miért jut eszébe valakinek most ezt, ezt mondani. Hát tudható, hogy ez, ez minden évben egy, egy fontos kiemelkedő rendezvény, ami is hát sajnos ugye ellentüntetést involvál. Na most hát az aztán évente változott, hogy ott mi volt, hogy akkor a rendőrség hogy készült fel, hogy nem készült fel de hát ez elég álságos dolog volt azt mondani, hogy a közlekedési nehézségek, hát mikor tudható, hogy itt a tüntetés ellen tüntetés miatt van a problémázás. Igen, ezzel kapcsolatban, és egy kicsit talán lehet, hogy próbáljunk elvonatkoztatni, mert nekem azért nagyon tipikusnak tűnt ez a rendőri magatartás legalábbis már több... Mondjuk abban vonatkozásban hogy nem is értem, hogy pont most, amikor ugye a Alkotmánybíróság határozata Így van. hát ez, új szituáció van, annyit beszéltek, beszéltünk erről a tényleg évek alatt, és akkor egy ilyen dolog előjön, hát én, én nem is értem, hogy, hogy mire gondolnak. Jó, itt eh, ugye ön említette, hát itt a, alapvetően az, az arra gondol mindenki, hogy mivel a rendőrség ugye tavaly, hogy úgy mond, mondjuk úgy, hogy nem tudta biztosítani azt, hogy akik felvonultak, azok élhessenek eh, azok ezzel a jogukkal, anélkül, hogy őket ezért bármilyen verbális vagy fizikai támadás érje, attól tartva gyakorlatilag rendőrség biztosítani mindenkinek, mert hogyha két utcával odébb megy valaki, és ott azért, mert látták, hogy ott volt, megverik, hát azt nem lehet minden tüntető mellé egy rendőrt állítani, tehát azt ne is várja senki, hogy ez majd meg lesz. De hát itt volt azért az, hogy dobálták őket mindenfajta... Hát most a tojásdobás Magyarország egy érdekes dolog, mert ugye most, mikor a Microsoftnak az igazgatóját tojásra dobálták, akkor azt, azt ugye a rendőrség nem fogadta el ugye büntető feljelentést, amit a Corvinus Egyetem tett. Vagy a a szabadság belefér. A eleme a tojásdobálás, hát én ezért azt hiszem ezt majd én hivatalból vizsgálni fogom, mint állampolgári jogok biztos, én a tojásdobálást úgy, úgy nem gondolom teljesen annak, hogy, hogy, hogy ez csak úgy lehet mert a, a vélemény nyilván, itt van egy, egy elvi probléma szerintem, amit, amire nem nagyon beszélünk, pedig kellene, hogy a, ugye azt szokták mondani, ugye a jogtudomány, de a nemzetközi jogtudomány is valóban, hogy a, a tüntetés meg a gyülekezés az kommunikációs jog. Na most ez idáig rendben is van, hogy az a gyülekezésre bizonyos hát gondolattartamakat akarunk megjeleníteni, és hogy hát ezt a vélemény nyilvánítása lehető legkevésbé kell korlátozni. Ez így helyes is. De viszont az, hogy, hogy vélemény nyilvánítása, én kiadok egy, kiadok egy könyvet vagy egy folyóratot, ami teljesen ellentétes véleményeket tartalmaz, vagy rendezek egy rendezvényt, ahol vitatkoznak az emberek egymással, és tehát mindenki kinyilváníthatta a szabad és egymással ellentétes véleményét. Az nem ugyanaz, mint hogyha egy A véleménynek, tehát mondjuk védjük a melegek jogait, és a B véleménynek, tehát az, hogy ne védjük, hanem nyomjuk el, mondjuk például, vagy még konzervatív módon álljunk hozzá, hogy annak a képviselő ugyanakkor ugyanazon a helyen tüntetés szervezenek, na hát én szerintem ez, ez már nehézkes. Tehát itt, itt ez az analógia szerintem sántít, tehát annyiban én megértem a rendőrségnek a, az óckodását, hogy szeretné elkerülni ezt a helyzetet. Mert ez, ez egy rossz helyzet, és az évről évre rossz, rossz bizonyítványt állít ki a rendőrségről, mert őket elsőbbék, mint ez érdekli, hogy, hogy ne égjenek le a nyilvánosság előtt nyilvánvalóan. Na de, na de viszont ugyanakkor azt a azt a követelményt sem tartom teljes mértékben mindig realizálhatónak, hogy a A vélemény és B vélemény együtt ugyanazon a helyen, ugyanolyan módon biztosítsuk az ő tüntetése való kinyilvánítását. Ez nem nagyon lehet. Tehát nagyon, nagyon nehéz ezt évről évre megoldani a rendőrségnek, én ezt meg tudom érteni, és azt gondolom, hogy a gyülekezési jognak egy átfogó reformjában igenis kellene foglalkozni a tüntetés és ellentüntetésnek a témájával, és igenis, hogy nem, nem biztos az, hogy az, az mindig kötelessége kellene, kell ilyen legyen a rendőrségnek, hogy ő a A és a B tüntetést is biztosítsa. Azt persze egyébként nem tudom, hogy, hogy most ebben az esetben van egyáltalán az ellentüntetésnek bejegyzési kérelme. Hát ugye itt most ehhez akkor kapcsolódóan ugye érdekes helyzetet teremt, ugye, hogyha mondjuk úgymond spontán lesz ez a, hát akkor ugye az alkotmánybíróság értelmében ez, ez mehet tovább a maga útján, hát, ja, de fel se lehet hát, oszlatni. Pontok, most, most a tojásdobálásról beszéltünk, tehát volt ott más is, mert volt ott verekedés is, meg mi egyéb, na most az nehéz megmondani utólag, én olvastam akkor azokat a sajtóvisszhangokat, hogy akkor az egy az egy szervezet megverés volt, vagy pedig hát mondjuk magánemberek másik magánembert vertek meg, persze hát, hogy a politikai véleményén meg a társadalmi hovatartozásért történt, tehát ez hivatalból üldözendő, a persze, de hogy az most a tüntetése mennyire volt közvetlen kapcsolatban, hát ezt utólag nehéz megmondani. Mindest egy éles helyzet jön létre minden évben ezekkel a felvonulásokkal, nem csak nálunk egyébként, ahogy azt higgyük, tehát Oroszország, Lengyelország, Izrael, sok felé vannak problémák ugye a a Guy Pride-dal, tehát ugye a meleg büszkeség napjával, és azt is tudjuk, hogy a meleg büszkeség napja ugye abból ered, hogy ugye a homoszexuálisok abban a bizonyos abban a bizonyos kocsmában vagy szórakozóhelyen hát ugye nem hagyták magukat a rendőrök által, hát ugye úgy, ahogy szokták ellenőrizni, hanem ellenálltak. Tehát ez egy ellenállási üzenetet is hordozó, úgymond emléknap, tehát sajnos azt kell mondjam, hogyha valaki ellenáll, akkor a az provokális, tehát ilyen értelemben itt, itt a konfliktusok előre programozottak. Igen, itt megmondom, én, én azért akarok egy kicsit talán elvonatkoztatni, mert mondom, én azt a részét azért nem érzem igazán megfelelőnek és nagyon aggályosnak, hogy a, a rendőrség mondjuk nagyon sokszor a mérlegelési jogkörét úgy gyakorolja, hogy, hogy hogy azt veszi, hogy melyiknek kapcsolatban mondjuk lesz nagyobb tiltakozás, és vagy melyik, amelyiknek nincs akkor a támogatottság és akkor én, mint rendőrség majd eldöntöm, hogy lehet vagy nem. Se jó, és amit én nagy aggásnak tartok, ugye mondta, hogy nem lehet betiltani, nem vesz tudomás a rendőrség. Ugye hát azért a gyülekezési törvény ugye azt mondja, hogy, hogy most már ugye a, a hatályos és módosított, hogy két esetben megtilthatja 48 órán belül. Ez a egyik, hogyha népképviseleti szervek, bíróságok működését a demonstráció súlyosan veszélyeztetni, a másik pedig, hogy a közlekedés más útvonalon nem biztosítható. Hát Ehhez képest, eh, amit láttunk, például a rendőrség érvelése, BKV-vel, András úttal, egyebekkel ez a korábbi esetre vonatkozik, amikor úgy volt a közlekedés aránytalan sérelme szerepelt. Ja. Tehát úgy tűnik, mintha a rendőrség, bár tudomásul veszi most már nagy nehezen a változás, de a a interpretálásában mégis a régi eszközökhez folyamodik. Igen, ugyanazok az emberek egy új szabályt ugyanolyan módon próbálnak ugye kivitelezni, Hát ez sajnos, ez, ez problematikus, pedig jobban oda kellene figyelni rá, és hát azt hiszem, hogy nem, nem tudják megkerülni ennek a rendezvénynek az ódiumát, és, és nem is lenne jó, hogyha megkerülhetnék, hiszen hát ez egy nemzetközi akciónap, és éppensége Magyarországon, hát ez, azt kell mondjam, hogy ezelőtt egy 5-10 évvel még nem volt ez egy akkora probléma, tehát sajnos itt kialakul egy, kialakul egy egy rossz kultúrája ezeknek a dolgoknak, tehát köré épül egy, el, egy folyamatos ellentiltakozás, egyre erőteljesebb, egyre kiélezettebb, bár nem minden évről eh, inkább, mert volt olyan év, ugye, amikor például nem jelentették be, ugye együttműködve a rendőrséggel, nem csak az utolsó pillanatban, hogy hol lesz, és akkor nem tudtak rászervezni. Hát ugye erről azt tudni, megoldás volt. Hogy tudni, hogy a 13 gyára rendeznék Egy. meg, és ugye hát eddig így, hogy azt mondja a rendőrség, hogy nem lehet, ugye De ilyen nem. még nem volt. És hát ugye azért, ami sokak figyelmét fölkelti, hogy ugye András útról van szó, Szombat útvonalon, tehát még ha törvény lehetőséget is adna, amire szerintem nem ad, hogy mérlegeljék a forgalmat, egyebeket, tehát egyszerűen ezt az utat minden héten szinte most le fogják zárni a hétvégén, a Dózsa György utat is előtte nemzeti vágta miatt lezárták két napig, három napig, tehát azért a, az, az emberek számára ez elég nyilvánvaló, hogy itt legfeljebb politikai okok vagy félelmek játszanak hát, szerepet. Én ezt mondjuk nem politikának nevezném a magam részről, de hát ez persze csak egy értelmezés, hanem annak, amit az előbb is mondtam. Tehát a rendőrség igyekszik elkerülni azt a szituációt, amikor ő egy túl, túl nagy hát kihívás elé kerül, amikor könnyen, könnyen elveszheti az arcát, amikor, amikor nagyon nehéz döntéseket kell meghozni, tehát ugye az elkerülésnek a stratégiája ez. Hát ezt láttuk egyébként ugye az irak ellenes tüntetésnél is megpróbálkoztak, egyébként a világ minden rendőrsége megpróbálkozik vele, és, és igyekszik ugye elkerülni a balhét, hogy úgy mondjam, pár, hogyha tudja, hogy lesz. Na most hát itt tudja, tehát ilyen értelemben. De talán jobb, jobb út lenne az, ami az együttműködés ugye a szervezőkkel, annak érdekében, hogy közösen kerüljék el ugye a problémákat. Hát ez, szerintem ez lenne igazán az útja ennek a dolognak. Egy másik része azért szeretnék, a, egy másik aspektusa, azért ez kapcsolódik, hogy tavaly ugye erőszakos cselekmények is történtek, utána, közben, ugye ez sokak számára vitatható, de hogy amikor voltak a 2006-2006 szeptember-októberi események, és evel kapcsolatban készült több jelentés is, és a úgynevezett PAP bizottság jelentése például, amikor az Asztóriánál történteket vizsgálta, megállapította azt, és alkotmánybírósági határozatokra hivatkozva hogy a rendőrségnek nem csak az a dolga, hogy biztosítsa a, a felvonulás lehetőségét, hanem az is, hogy megvédje adott esetben a békésen tüntetőket, ha, ha valamilyen támadás vagy a gyülekezés jog, használatát, jogával való élést akadályozás történ, és azt mondta, hogy Asztoriánál például ez nem történt meg, nem biztosították a felvonulók jogát ehhez. Tehát ilyen esetben ön hogy értékelő, hogy a rendőrségnek kötelessége a lehetőségek között például a felvonulók testépségének a biztosítása, vagy ez már túl túlmutat azon, amihez ők tulajdonképpen megtehetik. Hát ez, ez egyébként evidens, hogy kötelessége, tehát ez korábban is így volt. Hát az asztória mondjuk ez egy külön, megint csak egy különlegesen kélezett helyzet, de hát összességében valóban biztosítania kell ugye az, hogy el tudnak vonulni a felvonulók, ha békések. Más téma egy picit, hogy volt egy jelentés avval kapcsolatban, hogy a, például ugye a rendőrségre beszélünk, csak azért jutott eszembe, hogy ö, amikor a rendőrség igazoltat embereket, hogy videófelvételeket készít, és ebben kapcsolatban készített ön egy jelentést. Igen, de nem álltam, hogy videófelvételeket készítem, olyan videófelvételeket, amelyek, amelyek hát mondjuk egy beállított és mondjuk csak gyanú alapján készülnek, ugye igazoltatni lehet meg lehet rögzíteni is a dolgokat, de hát valamilyen gyanú kell ahhoz, hogy tehát nem csak az, hogy ott, ott vagyunk a tüntetés környékén, hát persze ott vagyunk a tüntetés környékén, és egy csomó tojás van nálunk, akkor például lehetünk rögtön gyanúsak emiatt, bár lehet, hogy csak a tojást visszük haza tehát ilyen értelemben azért ott, ott az arról is szól, hogy nem, nem kellene mindenkit igazoltatni, és mindenkit lefotózni, és, és hát főleg aztán pedig, hogyha arra nincs szükség, akkor azt, azt meg kell semmisíteni, de hát ezt már rég tudjuk. Igen, igen, ezek a jelentések voltak evel kapcsolatban, és azt hiszem több ajánlás is, reméljük, hogy ezt meg is fogadják. Egy másik téma, hogy szintén azért, hogyha emberi okot illetően beszéljünk, hogy, hogy mi hogyan tud érvényesülni, hogy itt a gyülekezési jog mellett más tekintetben is emberi jogok felvetődtek, és ugye például a 2006. szeptember-október események kapcsán még mind a mai napig nem zárultak le ezek a, ezek a ügyészségi, bírósági eljárások. Készült valamikor egy jelentés a, a biztosi hivatalban, azt hiszem az országgyűlési biztos még helyettese készítette ezzel kapcsolatban. Várható, hogy egy újabb jelentés készül, ha majd lezárulnak ezek a perek eljárások? Hát maga, maga ezeknek a pereknek és az, az összegésznek ugye a jogi megítélése az, az önmagában nem egy jelentésnek a tárgya. Azt, azt a próbálkozott már a parlamenti bizottság, az emberi bizottság egy év után, hogy áttekintse az addigi tapasztalatokat, meg megteheti majd ezt még egy év után is de egyelőre még ezek elég nyitott kérdések, és mint látjuk, közben változnak a normák is, és azért ezek a változások a folyóügyekre is valahol azért szerintem kihatnak és kihathatnak, tehát a, ez, a, ez a folyamatos gyülekezési téma egyik nap egy liberalizáció, ugye alkotmánybíróság másnap ugye a rendőrségnek egy inkább konzervatív döntése, tehát ez folyton napirenden tartja ezt a témát, és hát szinte minden komolyabb tüntetés már egy, egy esemény számba kezd nálunk menni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a téma mindenképp marad a, az én érdeklődésem egyik középpontjában, de mindig újabb elemekkel gazdagodik sajnos, hogy úgy mondjam, és tulajdonképp erre például, hogy ilyen lesz a felvonulás előkészítésen, nem is számítottam magam részéről, és hát azt sem tudom, hogy mi lesz ennek a mondjuk a végeredménye majd, ezt majd egy pár hét múlva tudni fogjuk, mert minden évben más és más volt. Tehát voltak évek, amikor azért azt lehetett mondani, hogy ezeket a feszültségeket el lehetett kerülni együttműködéssel, ez lenne a jó megoldás, és nem az, hogy újabb, újabb szabásértések vagy bűncselekmények és újabb kihívások a rendőrök és a tüntetők számára egyaránt. Egy utolsó kérdés, hogy ugye a bejelentés szerint meg lesz tartva ez a menet, és ha ne talán mégis történik valami, hogy akkor az eljárás kapcsán itt, a jogok érvényesülése kapcsán korábban itt az adásban is többen beszéltek arról, érintettek nem csak ebben, hanem máskor, amikor fizikai inzultusért, például külföldiek beszéltek, itt élő külföldiek a legutóbbi adásban arról, hogy amikor ők bejelentést tesznek egy ilyen támadás után bárkit, amikor úgy érzi, hogy akár bőrszíne miatt, akár nemi hovatartozása miatt támadás éri, arról számoltak be rendszeresen, hogy a rendőrség egyszerűen nem hajlandó még jegyzőkönyvet se fölvenni, eljárást indítani, arra hivatkozva, hogy nincs tanuljuk, tehát nincs eljárás. Hát nézze, ez, ez, egy, ez is sajnos egy régi probléma, és ember már azt hinné, hogy, hogy, hogy nem probléma. 90-es években ugye a Martin Luther King Egyesület foglalkozott sokat a, külföldi diákok elleni hát utcai támadások, hogy akkor ez skinhead bűnözés témája alap ment, akkor együttműködés szerződést kötöttek a rendőrséggel, úgy tűnt, hogy ezek megint rendbe jönnek, hát úgy látszik mindent, mindent újra ki kell találni, és akkor itt megint majd valamelyik NGO-nak ezt föl kell vállalni, és, és utána nézni a TASZ-nak, a Helsinki Bizottságnak, hát ők is folyamatosan dolgoznak, és azt gondolom, hogy a rendőröknek tudatába kellene lenni annak, hogy, hogy egy csomó jogvédő szervezet van, ugye mi is működünk, mint ombudsmanok, hát civil szervetek is, tehát nem kibújhat ez alól, persze az ellenőrzés alól sok mindenki, de, de nem érdemes állandóan azzal próbálkozni, szerintem. Igen, hát csak az, azon gondolkodom, hogy mit lehet tenni, azon kell, hogy civil szervezetek eznek hangot adnak, mert... Hát mi magunk is ugye ezt tesszük, mert mi is ott leszünk majd a meleg büszkeség napján, tehát az ombudsmani hivatal is helyszín megfigyelőkkel jelen lesz, de való igaz, hogy, hogy nem lehet minden tüntető mellé ugyanannyi ellenőrt állítani, mint amennyi tüntető van. Úgyhogy ilyen értelemben mindig lesznek olyan pontok, amik, amik nem ellenőrizhetők, és a vita van. Természetesen, hogyha nincs tanú, hát akkor nehéz, nehéz egy, egy szituációt kivizsgálni, kivizsgáltatni, de úgy gondolom, hogy hát ismerve ugye ezeket a folyamatokat talán a rendőrségnek is nagyobb figyelemmel kellene fordulni elfelé a, tüntetés felől, és megpróbálni kiszűrni a problémákat, illetve hát hatékony helyi hát jogsértésekre rögzítő eszközöket használni alkalmazni. Csak hát ez egy ellenmondás, mert ugye egyrészt azt mondjuk, hogy jaj, ne, videó, ne videózzanak már mindenkit, akkor pedig ők azt mondják, ja, hát maguk azt akarják, hogy ne videózzunk, akkor, akkor nem fogunk, csak akkor nem lesz meg az illető. Dr. Szabó Mártét hallottuk, hallgattuk, nagyon szépen köszönöm az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosát hallhattuk, a meleg büszkeséggel kapcsolatos felvonulásról, engedélyeztetésről, tudomásulvételről, hogy hallhattuk. Én csak azt tudom remélni, hogy, hogy valóban ez a büszkeség az emberi jogok melletti kiállás és az emberi jogok érvényesítésének napja lesz, bárkinek bármi is a véleménye róla, békésen és a törvényeknek megfelelően gyakorolja mindenki a véleménynyilvánítás szabadságát, akár pro, akár kontra, és büszke lehet, lehetjen Magyarország arra, hogy tudunk élni jogainkkal. Köszönöm szépen a beszélgetést. És akkor itt folytatjuk a Mindenki jogát, a Civil Rádió emberjogi műsorát. A 489 es telefonszámon lehet minket elérni, akinek akár az elhangzottakkal, akár a korábbi témákkal kapcsolatban van hozzászólása, várjuk ezeket, tehát a 489 es telefonszámon eh, Nagynavaró Balázs várja a hívásukat, véleményüket itt a stúdióban, és a hangmérnöki stúdió technikai munkáiban pedig Gruber Zoltán van a segítségemre és a korábban elhangzott afganisztáni riporttal kapcsolatos részletesebb elemzést akkor most már úgy tűnik csak, hogy a jövő héten tudjuk megtenni, mert közben egy másik programunk is lesz most nem sokára, de mivel hetente jelentkezünk, most már ez egy jó hír, tehát hetente két órában emberi jogokról Magyarországon belül és Magyarországon kívül, tehát szuper a helyzet, ebben a tekintetben nem kell félni, ami késik nem múlik, az adásban beszámolunk erről is, és most pedig egy újfajta elemről számolhatok be. A műsorunkban tervezünk változtatásokat, egy kicsit gyorsítani a programot, hiszen két óra emberi okról ez nagyon sokaknak talán egy kicsit nehéz, túl sok információ, és ennek a feldolgozását megkönnyítendő próbálunk bizonyos gyorsítottabb részeket beletenni, illetve a nyelvet is változtatni. Én ugyan megpróbálok itt általában több nyelven cseverészni és magamat fordítgatni, vagy másokat, de ez nem mindig megy a legzökkenőmentesebben. Most következik egy bejátszás, amit egy kollégánk készített, J.D. Prince, talán őt emlékeznek rá többen, ő többször hozzászólalt már műsorunkban amerikai újságíró, független újságíró, tehát nem tartozik semmelyik nagy céghez, vállalkozáshoz, hanem próbálja a sajtószabadságot a saját munkán kerül is ö, érvényesíteni. A mostani riportot egy Crean nevezetű ausztrál, ír fiatalemberrel készítette, aki egy vallásos, béke melletti ö, egyesületnek, mozgalomnak a tagja, ők voltak azok, akik korábban beszámoltunk riportokban Shannon repülőterén, egy amerikai bombázó repülőgépet gyakorlatilag leszereltek, úgymond idézőjelben, hatástalanítottak ott bizonyos dolgokat, úgyhogy az a gép használhatatlanná vált, egy vadászbombázó ezért eljárást indítottak ellenük, de ők arra hivatkoztak ez a csoport, megadták magukat, amikor kijöttek a rendőrök, hogy ők azért cselekedtek, hogy megakadályozzák, hogy ezek a bombázók ártatlan emberek életét oltsák ki az iraki háborúban, akkor tartottak a bombázások Bagdadban és másút, és hogy Írország semleges ország, tehát nincs joga külföldi hadsereg hadieszközeinek ott tartózkodni, és azokat más emberélet kioltására használni, őket megvádolták, bíróság elé vitték, és végül a történetet nagyon rövidre fogva avval ért véget, hogy a bíróság a esküdszék felmentett őket, arra hivatkozva is elfogadták a védelem annak az érvelését, hogy igenis egy élet, ha valaki megpróbálja egy élet kioltását, vagy emberek élet kioltását megakadályozni, megakadályozni, hogy, hogy ilyen nagy tragédia történjen, akkor akár még ilyen tekintetben közvagyon, közvagyont illetően, vagy éppen másoknak a, a, a vagyonát illetően károkozást megtehet, ez talán a legszemléletesebben arra vonatkozik ez a példa, amikor mondjuk a tűzoltók, hogy mentsék a menthetőt, betörnek ajtókat, tönkretesznek mondjuk a mentés helyszínén vagyontárgyakat, tehát azt mondták, hogy ők is ezt tették, és ezt mondom az ír köztársaság bíróságának esküdtszége elfogadta, és azóta ez a döntés jogerőre is emelkedett. Most egy másik, egy amerikai cég iraki, afganisztáni tevékenységgel kapcsolatban készült ez a beszélgetés, amit nagyon röviden megpróbálok utána összefoglalni, tehát most jön akkor a hosszabb bejátszás. Kérem a kollégát, hogy segítsen ebben, hogy elinduljon. Angol nyelven lesz a beszélgetés. It makes uh, the cruise missile, Tomahawk cruise, and also bunker busters, and it has a global presence. Uh, that, uh, presently, they're um, they're constructing a security fence along the uh, Iraq-Saudi border, Uh, they're responsible for maintenance of the National Security Agency uh, base at Pine Gap in Australia. Uh, they're hoping to take over security of who, who uh, enters and exits uh, Britain. so they have a military and a Robocop dimension to their work. ironically, Raytheon was invited to Derry in the north of Ireland as part of the peace process, as part of investment. And the Nobel Peace Prize winners Hume Trimble uh, opened ra- the Raytheon plant in Derry. I, I, believe it was their first public act uh, once they won the Nobel Peace Prize. So, with that kind of irony, irony um, this weapons company uh, came to the north of Ireland, which had previously, uh, you know, seen 30 years of war. Um, so local people objected to the presence of Raytheon. They saw it as contrary to the ethos of the Good Friday Agreement, uh, in relation to decommissioning weapons, and um, it also knew of its work in killing people in the third world, uh, especially in the wars in Iraq, etc. So there's been a grassroots campaign since Raytheon entered Derry, a group called FEC, which is the Foil, uh, Foil Ethical Investment uh, Community. Foil is the river that goes through Derry. Have uh, confronted Raytheon and also the City Council in Derry about the presence of this plant. So um, what do they make pla- there? Okay, okay. just say that. Um, they they make software um, for uh, weapon systems um, that Raytheon produce. So you know things like the cruise missile can be fired from a range of a thousand kilometers, uh, and it can navigate uh, close to the terrain of the Earth um, to avoid radar detection so it, it, uh, it was very much on the techie side of things, on the software side of things. Um, they promised to bring 100 jobs to Derry. They only have 35 people working there, and I suspect those people come from outside the area to work there mostly. Um, so during the bombing of Lebanon in 2006, uh, there was a, a, an Iraq war veteran, Joshua Castile, who'd been an interrogator at Abergrave, and he was doing a speaking tour of Ireland uh, during our third trial, the pit stops third trial in the August of 06. So uh, he went to Derry, and 100 people turned up at Sandino's, which is a bit of a lefty bar in Derry, where he was giving a talk. And the bombing of Lebanon was well underway so when it came to question and answer time, discussion quickly turned to to the bombing of Lebanon, and it was pointed out that uh, Raytheon munitions and equipment and weapons were being used extensively uh, in the Israeli bombing of Lebanon. Also, around that time, uh, the pit stop plowshares were acquitted of two and a half million dollars at Shannon Airport of, of damage to a U.S. warplane. Shannon Airport has become a major U.S. military hub. It's on the west coast of Ireland. And the Americans were attempting to resupply the Israelis with bunker busters, Raytheon produced bunker busters through Shannon. But uh, because, uh, partly I believe, because of the acquittal and the outcry, the, the Irish government would, wouldn't let those planes land at Shannon, and they went on to Prestwick in Scotland before going to Israel. So bunker busters were, were coming through from the States, Raytheon bunker busters to resupply for the bombing of Lebanon. So people at the meeting began to discuss what could they do, especially with the presence of Raytheon in Derry and also how significant it was in the ongoing bombing of Lebanon? And there was a suggestion at that public meeting that people should go in and, and disable uh, Raytheon computers to, in a hope to slow down uh, their contribution, Raytheon's contribution to the killing in Lebanon. There was some debate about that, whether property destruction is non-violence or not. So they decided to call a second meeting, which 50 people turned up to. Um, a few days later at a different bar. It was actually held in a public bar. The, the room was double booked that they hoped to have, uh, which, which, was about how to go into Raytheon and disable it. So they, they, chose the 9th of August, two days later, which of course is the uh, anniversary of the bombing of Nagasaki, the atomic bombing. And uh, people met in a car park and walking distance of Raytheon. They proceeded down. They were surprised to find only three police uh, waiting for them. Uh, a worker in the building that Raytheon offices shares opened the door to go to work, and people rushed across the road and entered the building. Uh, they then went upstairs to Raytheon offices and accessed the office by breaking a door uh, and and uh, clearing the staff out. There was a commitment to um, to disabling Raytheon equipment, but also a commitment to non-violence for the action. Um, the group of people weren't uh, pacifists, uh, but they had committed to non-violence uh, for this action. So, um, as, was there an agreement as to who was going to be doing the uh, damaging and who was going to do just the protesting? How, how uh, I think I think it was a bit self-selecting uh, who ended up inside. Um, there was a general agreement on non-violence. People were reminded of that before they left the car park to walk down to Raytheon. Uh, but it was a fairly open action. Some of the people who managed to barricade themselves into the office then had to introduce themselves to each other. They hadn't met, although they were all from Derry. Um, and they barricaded themselves in, and uh, uh, there was one couple, Eamon McCann and Goretti uh, Hogan, uh, who have a disabled daughter, 20 years of age. So they had to decide of one of them to leave, and um, Goretti left the occupation um, because of responsibilities to her daughter, uh, to their daughter. Uh, so it was nine men uh, in the in the in the office. Uh, the, the, siege or the occupation went on for a good five or six hours. Um, there was uh, a very over-the-top response. Uh, sni- I think I believe snipers and hot, hostage negotiators were flown in from Belfast, and the Raytheon, the nine people inside the office went about the work of non-violently disabling uh, the mainframe computer and also throwing several laptop computers out the window and documents, etc. Explain this disabling. Uh, what, what, does this mean exactly? Uh, to disable, yes. Uh, to render something um, uh, motionless, I guess, to uh, to make sure it can't keep doing the work it's doing. And in this case, this mainframe computer was the link between Derry and Raytheon International, and also the link to Lebanon. Uh, so uh, it was very, as they found out during the trial, it was a lot more significant than they <laughs> thought it was. Uh, it was very, a very significant uh, piece of equipment for the Raytheon Corporation. Um, so the it, it wasn't merely a protest. It wasn't merely an occupation of an office. It was an attempt to disable equipment um, in the hope that by doing that, this would preserve life and property and social infrastructure in Lebanon. So it was a non, it's, a, it's an act of non-violent resistance rather than a protest. And if you could uh, back up for a moment, uh, Derry, uh, County Derry, which is in Northern Ireland, which isn't the Republic of Ireland, but yeah. is still uh, British occupied or British, anyways. But uh, tell me the what is Derry, County Derry, and what is the history of that? What, how would you uh, explain the story there? okay, I guess um, Ireland was petitioned in the 1920s, and um, it was petitioned in a way that would gerrymander uh, the electorate uh, for a uh, Protestant or Unionist uh, majority. And uh, so the most northern part of Ireland, Donegal, is not in Northern Ireland. Um, and uh, Londonderry, as the British would call it, and would people who uh, uh, believe in the union would call it, uh, or Derry, which I think I believe it's his original name, and uh, it's what Republicans or people who don't acknowledge petition would call it, uh, would be majority Catholic. I would think I would be about seventy-five percent uh, Catholic. Um, uh, it's only four miles from the border uh, of Donegal into the Irish Republic, or twenty-six counties. and so, not even the whole province of Ulster uh, two of the counties of Ulster were left out of this petitioning arrangement and um, are not part of Northern Ireland. So it was, not even all of the Ulster province that was taken or kept by the British. Uh, Derry became world famous, I guess. Uh, it was a, stronghold of the non-violent civil rights movement in the 1960s, a movement uh, that was inspired by Martin Luther King's movement in the South of the United States, and very much led by Eamon McCann and others um, who was a significant organiser uh, in that movement. And on 1 March 1972, which was against internment, a policy of a, a uh, detention without charge, which was introduced by the British. Um, British paras were flown into Derry and they opened fire on a non-violent march, killing 14 unarmed uh, civilians. And this was a very significant event in the history of the north of Ireland um, it, uh, it escalated the war, uh, massive recruitment to the IRA followed um, the events of Derry. There was a major cover up by the British judiciary um, of this, and there's actually a new inquiry into what's known as Bloody Sunday in Derry. So uh, it's a town that's seen a lot of you know, military occupation over the last 30 years. A lot of people, activists, were interned and I went to prison for many years. One of the Raytheon nine had served 14 years in prison, was released under the Good Friday Agreement. Um, so, you know, there's a real history of struggle, uh, non-violent and armed struggle in Derry. Uh, there's a, a, consciousness of uh, third world issues that people like the Palestinians and the East Timorese and others were in a similar situation uh, to, Der- to people of Derry. Um, so, so, so now it's uh, so-called peaceful, and they created this uh, in, in the name of peace. They created a military arms manufacturer right there in Derry. Yeah, it's like you know they think they can have peace without justice, and I guess what the Irish are being invited into is into the centre of the empire. That Ireland uh, has been at the fringe of empire. The South was at the fringe, and as, as recently as the 1920s, and of course the North was at the fringe um, in the 1990s. So um, the Irish are being promised that we, we can be fast tracked into the centre and make munitions uh, and and facilitate troop movements uh, that won't kill us, but will kill people in Iraq and Afghanistan and Lebanon and elsewhere. So. Uh, the Raytheon Nine are very much people, they're mostly socialists and Republicans, who've said a very clear no uh, to this bribe. Um, that um, you know their identity with being Irish and um, socialists and Republicans is that you don't um, tolerate uh, companies in your community that are killing people in the third world. And these people, the Raytheon Nine, were initially charged with uh, terrorist offences and were going to be denied a jury trial under the Diplock system. Uh, but once it, uh, they received bail, uh, all nine of them went to Lebanon. They went to Kana uh, and met um, uh, victims of, of Raytheon's weapons. Uh, you know, parents had lost kids, and kids had lost parents, and um, started a charity uh, for the work of uh, you know of healing of, of, what Raytheon has done there. So, yeah, they're quite an interesting bunch of people. Good, kind of pretty working class guys, basically. Uh, the um, there was a time for where the the Brits could intern you for what, what, what, happened with that? Where they could just take you off the street? <laughs> Well, <laughs> it's, it's, it's, it hasn't gone away. It um, hasn't. No. Okay. <laughs> I just introduced 42 day detention this week. So uh, as I was leaving, I'm living at a church here in Dublin. I yelled out, I was going up to Belfast. So I said, uh, I was I'll see you soon. Hopefully not in 42 <laughs> days to the priest. <laughs> Uh, so, <laughs> so, yeah, they still have a system of detention without charge. It's, it's mainly focused at the Muslim community rather than the Irish Catholic community as it was in the 70s. Um, they had internment in the 70s, which was a lot longer than 42 days. Uh, people did years in jail. People like Jerry Adams did a couple of years in jail. Um, with, uh, uh, with no court, or was there a court? How did that work? Uh, no, it wasn't. Uh, it was detention without charge, um, and then eventually they had the Diplock courts uh, with no juries. And uh, in the South, still you can, um, if you're suspected of paramilitary involvement, you can do five years in jail for suspicion of being a member of an illegal organisation, usually one modelled on the Irish Republican Army. So and you can do five years in jail in the South on the basis of the testimony of a, merely the testimony or assessment of a police inspector. So there's a real sense that they're just using the old laws and bringing them out of the closet and applying them to uh, a new group of people today. Ah, uh, yeah, yeah. I was um, I was in Gareth Pierce's office uh, two years ago now, but um, and I was waiting to speak to her personal assistant, and uh, she's the woman who freed the uh, helped freed the Guildford Four and uh, the Birmingham Six and the Maguire Seven, and uh, and as I was waiting, I just heard all these phone calls coming into the secretary from people with names like Muhammad and stuff, and I thought, you know. 15 years ago, it would have been Paddy and Seamus on the other end of the <laughs> phone. So, you know, yeah, it's terrible, really. I mean, the government are using the hype and the fear of terrorism to crack down on any dissent. I've been detained at uh, Luton Airport um, by the anti terrorist squad uh, and by the Irish Special Branch here and, uh, recently. So, and I'm a pacifist, I'm part of the Catholic Worker. We've been pacifists for 70 years. Whenever we do actions, we always stay and pray. We're not very covert. I've got dreadlocks going down to my butt, so I'm not very uh, up for covert activity. So, uh, they're obviously using the hysteria and the laws uh, resp- responding to that to crack down on dissent, on non-violence. beszélgetést hallgattuk, tehát egy beszélgetést hallottunk és hallgattunk most Sierra Norelli-vel. Ő ugye egy ausztráliai, ausztráliai ír, ír-ausztrál, vagy ausztrál ír, ahogy tetszik, aki egy katolikus, gyakorlatilag béke csoportnak az egyik tagja, de ez olyan gyakorlatilag olyan békecsoport, akik aktívan, úgymond, de nem erőszakos eszközökkel próbálnak tenni a békért. Sokak szerint ezt, ezt vitatható, hogy ez mennyire a megfelelő eszköz, de tény az, hogy erőszakot nem alkalmaznak, ugyanakkor rendszeresen tesznek olyat, amiről most is beszámolt. Nagyon röviden összefoglalva, amit a J.D. Prince-el folytatott beszélgetésben Ciaron elmondott nekünk, az egy amerikai vállalat, a része annak a összeszerelő üzemével kapcsolatos, amelyet Észak-Írországban, Derriben hoztak létre, és ugye hasonló gyakorlatilag itt is a, a kapcsolat, mint ami az előző történetben volt, ami vele kapcsolatban említettük azt, hogy megpróbálnak aktivisták mindent megtenni azért, hogy ezeket a katonai eszközöket a, ne lehessen felhasználni ahhoz, arra, hogy ártatlan emberek életét oltsák ki, legalábbis akik ezekben az akciókban részt vesznek, úgy, úgy gondolják, hogy minden békés eszköz elfogadható, hogy megakadályozzák emberélet kioltását. Nem akarom teljesen elmondani az egész történetet, hisz az egy újabb fél órát venne igényben. A lényeg az, hogy egy hasonló akciót hajtottak végre, amit Ciaronék valamikor a Shannoni légibázison, ugye egy amerikai bombázót úgymond szereltek nem össze, hanem inkább szét. Most egy másik csoport hasonló akciót hajtott végre, nem is, ha nem is katonai eszköz ellen, hanem számítógép ellen Deri városában, kilencen gyakorlatilag behatoltak az ottani, ennek a része annak az ottani ö, irodájában, és ott a számítógépeket használhatatlanná tették, hogy avval akadályozzák meg, hogy azokat a szoftvereket, amiket használtak, meg programokat felhasználják arra, hogy különféle ö, Tomahawk és egyéb rakétákat, robotrepülőgépeket bevethessenek más országokban, akkor, hogy ez 2006-os történet, ugye akkor még folyt a libanoni háború, ahol többek között a Részeon biztosította fegyverekkel, eszközökkel harcoltak az izraeliek, és ezeket vetették be, amikor Beirutot, hogy a Libanon fővárosát bombázták, amelyben százak haltak meg ők, ez a csoport, mondom, ezt próbálta megakadályozni. Itt a beszélgetésben arról is szó van, hogy ugye Derri az egy eléggé különleges hely, Írország, Észak-Írország tekintetében, ugye Derri az maga Észak-Írországban van, tehát amelyik most még Nagy-Britanniához tartozik, tehát nem a az írköztársaság része, de bár mindössze négy mérföldre van onnét, és ugye ez a, ez a része Észak-Írországnak volt, ahol valami, ugye amikor az emlékezetes még jó évtizedekkel ezelőtt a véres vasárnap megtörtént, amikor a brit biztonsági erők golyói következtében 14 civil halt meg, tehát ezt a, és erről film is készült, tehát ez a Derry tartomány, Derry gyakorlatilag megye volt az, amely ezek az eseményeknek a színhelye volt. Itt aktív és passzív ellenállás nagyon régóta folyik, Korábban ugye a british, tehát a brit uralom kapcsán a republikánusok és a protestánsok összecsapásainak is volt színhelye, de ugyanakkor egy nagyon erős békemozgalom is van, akik többek között akár ilyen csoportok is működnek, akik ugyan békés eszközökkel, de aktívan próbálják megakadályozni azt, ami szerintük nem elfogadható és emberéletek kioltására irányul, tehát például az, hogy a Amerika egyik legnagyobb hadi beszállítója a Raytheon vállalat, birodalom, hogy ott például létrehozott egy ilyen összeszerelő üzemet, ahol különféle hadieszközöket, meg szoftvereket is készítenek, amelyeket felhasználják ezekben a nagyon kifinomult rakétákban, robotrepülőgépekben, vagy éppen az úgynevezett bunkerbuster, tehát a betonbunkereket megsemmisítő rakéták fejlesztésében, és ezt próbálták megakadályozni, ez a kilenc ember, tehát amiről elég hosszan szólt a riport, ők szétszerelték gyakorlatilag ezeket a számítógépeket. A kérdés az, hogy amit ők úgy gondolnak, hogy békés, nem erőszakos, de aktív módja a tiltakozásnak, hogy azt a hatóságok szerint az más megítélés alá esik, tehát ugyanúgy bűncselekménnyel vádolják meg őket, sőt a terrorizmus elleni törvények, rendelkezéseket is alkalmazzák ellenük. Folyik az eljárás, egy úgy tűnik, hogy a, a esküdszék bevonásával történő bíróság eljárás lehet, hogy esetükben nem fog megtörténni, pontosan azért, hogy esetleg elkerüljék azt, ami a másik felén a szigetnek, ugye az írköztárságban történt, ahol Kieranéknak egy hasonló akcióját, amely mondjuk kifejezetten egy hadigépezet ellen irányult egy, egy repülő ellen, az, az ugye végül is az esküdtszék azt mondta, hogy, hogy nem volt törvénysértő, hiszen emberéletek megmentése érdekében egy úgy nagyobb jó érdekében cselekedtek és követték el mondjuk a vagyonellenes károkozást, ezért felmentették őket. Ez volt a gyakorlatilag ez a történet, érdemes figyelni, hogy mi történik ezekkel a nagy beszállítókkal, ugye korábban katonai amerikai beszállítókkal, talán az is egy kicsi magyarázatot ad arra, hogy miért is fontos nagyon sokaknak, kiknek milyen érdeke van abban, hogy ez a háború mondjuk Irakban, Afganisztánban, a világ többi pontján folytatódjék. Blackwaters-ről már sokan hallottak, ugye vizsgálat is folyik mind a mai napig ellenük, miután iraki civilek halálában találták sokan őket védkesnek. nem először, más eszközök használata miatt most éppen a Raytheon vállalatbirodalom került, szintén a legnagyobb amerikai hadiszállítók egyike került a érdeklődés középpontjába. Erről szólt ez a érdekes riportbejátszás, aminek a, a teljes terjedelmű leforgatása ma nem fért be az adásunkba, tehát valószínűleg egy hét múlva a második részével folytatjuk. És most pedig nagyon röviden az adás végén más tiltakozásokról is beszámolnánk, itt kapcsolódna egyik az emigránsok, migránsok problémájához. Belgiumban egy templomban éjségsztrájkolnak sokan, több mint 30 ember, akik a úgynevezett illegális bevándorlók, illegális menekülők, akiknek nincsenek papírjaik, azoknak a jogaiért és tartózkodás engedélyük meghosszabbításáért harcolnak, tehát aki tudja, lépjen kapcsolatba ezekbe a szervezetekkel. Belgiumban, ha rákeres a netten, nagyon sok helyen lehet találni információkat, éjségsztrájkot folytatnak. És van egy másik éjségsztrájk is, amely Csehországban folyik, Kezdetben csak két cseh fiatalember, Ján Tamás és Ján Bednár volt az, akik így próbáltak tiltakozni az ellen, hogy Csehországban ö, telepítsék az úgynevezett csillagháborús elképzelések részeként azt az amerikai katonai rakétalhárító rendszert, amely úgymond ö, más támadások, más országokból ö, érkező rakétatámadások elhárítására szolgálna. Ők azt mondták, hogy ö, ellenzik bármiféle katonaeszköz, bármifajta katonai bázis létesítését Csehország területén, és azért tiltakoznak, mert miközben az ő tudomásuk szerint a cseh lakosság több mint 3 4 70-80 a elutasítja ezeket a terveket mégis, a cseh parlament és cseh politikai erők hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a cseh-amerikai szerződést megkössék. Ami újdonság, hogy mivel nagyon legyenkült a két fiatal ember szervezete, több mint azt hiszem két héten át keresztül folytatták ezt a éjségsztrájkot, Jan Tamás és Jan Bednár, nevezzük meg őket, és ne felejtsük el őket, most egy olyan izga, mozgalmat indított a humanista mozgalom, új humanista mozgalom része is, hogy különféle országokból csatlakoznak egy-két napig ehhez az éjségsztrájkhoz, és ilyen lánc formában adják át úgymond a stafétát. Magyar résztvevője is van ennek a mozgalomnak, akik szolidaritásukat így is kifejezik. Erről folytatódik ez a mozgalom, tehát, és erről szólnak a következő bejátszás, Kopjás Attilát hallgatjuk, aki szintén csatlakozott tehát ez, az ez az éjségsztrájkoló mozgalomhoz. JD készített ezt a riportot vele. Ugye Egyesült Államok pont a napokban volt hat éve, hogy felmondta a ballisztikus rakéták korlátozására vonatkozó egyezményt, és elkezdett egy National, National Missile Defense névre hallgató rakétavédelmi programot. Ennek a rakétavédelmi programnak a keretén belül Európába, konkrétan Csehországba és Lengyelországba terveznek olyan bázisokat telepíteni, aminek segítségével az egyik, hogy ez nagyon nehéz katonailag, stratégiailag is egyetérteni, hiszen alapvetően a hidegháború fegyverkezési versenyére emlékeztet az egész szituáció, mint ahogy a napokban Putyin is reagált rá. Szó szerint nem tudom idézni, de hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy erre a kelet-európai fegyverkezésre Oroszországnak nagyon határozott válaszokat kell adnia, és ez mindenképpen egy forradalmi újdonságú fegyverrendszer képítésével kell is, hogy most egyrészt ezek a bázisok nem kizárólag a cseh kormányt és a lengyel kormányt érintik, hanem mondjuk az ő népességüket, lakosságukat is. Csehországban jelen pillanatban is 70%-os az elutasítottsága ennek a projektnek, és több ezeres tiltakozó demonstrációkat szerveztek, több százezres aláírás gyűjtést annak érdekében, hogy népszavazhassanak erről. akkor már ezt természetesen ezt nem veszi figyelembe, és a kommunikáció szerint a Csernév egységesen támogatja e, ezeket a terveket. Mindemellett ez azonban nem csak járt az ő témájuk is, másrészt pedig e, fontos lenne, hogy az Európai Unió megkerülésével egy ilyen nagyságrendű projekt ne jöhessen létre, e, hanem mindenképpen az európai állampolgárokat képviselő Európa parlamenti képviselők hozzanak egy egységes állásfoglalást erről a projektről. Enélkül szerintünk egyszerűen nem, nem legitim egy egész Európára kiterjedő 58 milliárd dolláros katonai beruhán egy hét múlva vasárnap 22-én megrendezett világméretű bőjtnapon. Minél többen vegyenek részt, és minél hangosabban és látványosabban át tudjuk adni azt, hogy egy USA bázisoktól mentes Európát szeretnénk, ami alapvetően a béke és a demokrácia szóvivője, nem pedig a fegyverkezésé és az autoriter döntéshozatali. Ez tehát a Mindenki joga, a Civil Rádió emberi jogi műsora, és itt lassan az adás végére érve, talán egy kicsit kommentálva mondhatjuk, ugye itt Kopjás Attilát hallottuk, hallgattuk, aki összefoglalta, hogy mi ellen is tiltakoznak Csehországban, és milyen tiltakozáshoz csatlakozott ő is, tehát ő is részese azoknak a békeaktivistáknak, akik részt vesznek ebben a éjségsztrájk mozgalomban, tehát éjségsztrájkkal tiltakoznak amiatt, hogy rakétavédelmi rendszert telepítenének Csehországba és Lengyelországba. Elmondták ugye, hogy szerintük ez nem megoldás, és bármilyen bázis jelentése különösen bázisnak a létrehozása ezekben az országokban ellentétes azzal, hogy valóban béke legyen a világban, szerintük az ő megítélésük szerint. És az is tény, hogy a lakosság nagy része Csehországban a, elutasítja ezeket a terveket, 70 százalékos elutasítást eh, mondott eh, Attila. A lényeg az, hogy bizony ez a többségre ez vonatkozik. Köszönjük JD-nek a bejátszásokat és a kitűnő anyagokat, és akkor tényleg a legvégén csak összefoglalva, tehát amiről szóltunk volna ez a többet is, és talán a jövő héten erről tényleg több eh, szót tudunk váltani, ez a legfelsőbb bíróság, amerikai szövetség legfelsőbb bíróság döntése, miszerint igenis a guantanomai foglyoknak joguk van ahhoz, hogy bírósághoz forduljanak fogvatartásuk ügyében. Ez a habeas corpus joga, tehát biztosította egy többségi 5-4 arányban elfogadott döntéssel az amerikai legfelsőbb bíróság. Ez egy nagyon komoly pofont jelent a Bush kormánynak, itt most már a, a hatalmának utolsó hónapjaiban. Az amerikai elnök egyébként bejelentette, hogy bár nem ért egyet a döntéssel, de az természetesen tiszteletben tartja. Ez ugye egy elég hosszú jogi procedúra végét jelenti legalábbis bizonyos szempontból, de nem következik ebből az, amire talán sokan gondolnának, hogy akkor most a Kubában létrehoz, létrehozott Guantanamo támaszpontot ezzel be fogják zárni. Nem, sajnos erről még nincs szó de az biztos, hogy a jogi helyzet azért alaposan megváltozott ebben a tekintetben, hiszen a legfelsőbb bíróság ezzel azt az alapvető alkotmányos jogát biztosította a fogva tartottaknak, hogy jogorvoslatért rendes bírósághoz fordulhassanak, ami talán mindenki számára, mint alapjog, talán teljesen magától értetődőnek számít, de ezt a jogot megtagadta az amerikai kormány az általuk csak ellenséges fegyvereseknek, harcosoknak tekintett emberektől, akikkel kapcsolatban korábban még a Genfi hadifoglyokra vonatkozó egyezmények betartását sem tartotta magára nézve kötelezően, kötelezőnek, az meg már csak súlyosbítás az egész dolognak, hogy olyan kihallgatási technikákat alkalmaznak az Egyesült Államokban, nem csak Guantanamon, hanem más katonai bázisokon, legyen szó Afganisztáról vagy Irakról, amelyek az ENSZ kínzás elleni bizottsága, a nemzetközi szervezetek, emberjogi szervezetek és kormányok megítélése szerint is kínzásnak számít egyértelműen ö, olyan eszközök alkalmazása, amit gyakorlatilag ha amerikai katonával vagy amerikai polgárral szemben alkalmaznák, szerintem ö, a legélesebb tiltakozást váltana ki az Egyesült Államok kormánya részéről. Hát sajnálatosan úgy látszik a kettős mérce ebben a tekintetben továbbra is megvan. Ez volt tehát, ami befért, belefért a mai adásba, a mindenki jogát. Hallgatták, hallották, remélem, hogy jövő héten is velünk tartanak. nagy Nagynavaró Balást hallgatták, és Grube Zoltán volt a segítségemre. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva itt 10 órakor találkozunk, tehát viszont hallásra.